بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وممتنع في نحو مددنا ومددنا ومددت إلى مددتنا ويمددنا وتمددنا وأمددنا ولا تمددنا إلى الآخر Evet İzzi'den 24. dersimize geldik. Biiznillahü Teala bugün 24. dersimizi okuyoruz. Şimdi mudaaf konusunu okumaya devam ediyoruz. Dedi ki mudaafta idgam vacip olur medede yemdudu gibi yerlerde. Yani ölçü olarak, kaide olarak bir kural söylersek eğer idgamın vacip olduğu yer şurasıdır. İki aynı olan iki harften yani tadayif harfinden. Mesela medede tadayif harfi daldır. Çünkü iki tane var ya hangi harften iki tane varsa ona harf-ı tad'if diyoruz. Şimdi iki harften ikincisi harekeli olursa idgam vaciptir. Dikkat edin. İki harften ikincisi mesela me de de ikinci dal harekeli veya yem du du ikinci dal harekeli. Ha birinci dalın harekeli olup olmaması önemli değil. İster harekeli olsun, ister hareketsiz olsun ikinci dal harekeli olduktan sonra idgam vaciptir. Niye vaciptir? Çünkü ikinci dal kendi içine diğer dalı alabiliyor. Harekeli olduğu zaman diğer dalı içine alabiliyor. Okunabilmesi için harekeli olması lazım. Zaten birinci dal harekeli bile olsa harekesini atıyoruz. Eğer makabli harekeli ise birinci dalın harekesini atıyoruz veya birinci harfin. Eğer makabli hareketsiz ise makabline veriyoruz. Zaten dünkü dersimizde bunları söyledik. Ha bir de ve mümteni'un. İdgamın mümteni olduğu yani imkansız. Mümteni yani imkansız. Yani imkansızdır. İdgam olamıyor. Yapamıyoruz. Yol yok. İdgama çare yok. Ve mümteni'un idgam mümteni'atir fi nahvi mededne. Mededne örneğinde. Fi nahvi mededne. Yani cem'i müennesi gaibe. Mesela çekiyoruz. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededine. Mededine de idgam açılıyor. Evet. Niye açılıyor? Bunun hikmeti nedir? Tabi bunları ileriki geniş kitaplarda mesela bunun şerhinde, saadetinde okuyacağız ama şimdiden kısaca söyleyelim. Şimdi mededine de nun-i cem'i müennes var. Nune cem'e müennes ma kableni sakin istiyor. Mazi fiilinde. Mesela mededine. Mudarete de mesela yemdüdüne. Orada da sakin istiyor. Bu sakin istediği için ikinci dal sakin olunca idgam imkansızlaşıyor. Çünkü idgamın olabilmesi için mutlaka ikinci dalın harekeli olması lazım ki birinci dalı sakin edip içine bırakalım okunabilsin. Eğer o, hareketsiz olsa okunamaz. Mesela dalı sakin yapalım. Birinci dalı. İdgam yapmak için mutlaka birincisini sakin yapmak lazım. E ikincisi de sakin. Meddd olur. İkisi de sakin. Okunmaz ki iltikay sakineyn ala gayri haddihi olur o zaman. İltikay sakineyn ala gayri haddihi olur. Onun için mededne ondan sonra medette yani mededneden ta medettuya kadar. Dikkat edin. Mededneden ta medettuya kadar ee, şe'te ta mededna'ya kadar. Hatta mededna da dahil. <clears throat> mededne, medette, medettuma, medettum, medetti, medettuma, medettunne, medettu, mededna. Ta mededna'ya kadar hepsinde nedir? İdgam mümteniyedir. Mazide bu böyle. Tekrar ediyorum. Mazide mesela hatırlarsanız medde vacip. Medda tesniyede vacip. Hani elif-u damir dedi gelse yine vacip. Meddu, meddet, meddeta. Buraya kadar vacip. Çünkü ikinci harf harekeli ya. İkinci dal harekeli olduğu zaman idgam vaciptir. Ama mededne'den itibaren mededne ve sonrası mededne, medette, medettuma, medettu, medetti, medettuma, medettune, medettu, mededne orada nedir? İdgam mümteni'tir yani imkansızdır. Bakın diyor fi nahvi mededne ve mededna mesela mededna ve medettu medettu ila medettunne ta medettunneye kadar hepsi yani. Tabi burada biraz ibare karışıklığı var. Onun üzerinde fazla durmayalım. İnşallah saadetliğinde bunun üzerinde duracağız. Bunu tahlil edeceğiz. Evet. Mededne, mededna, medettu ila medettunne yani kısa aslında böyle söyleseydi şimdi de şunu söyleyeyim. Mesela deseydi ki fi nahvi mededne ila mededna. Mededneden ta medednaya kadar hepsi içine girecekti. İbare karışıklığı da olmazdı. Ama burada mesela diyor fi nahvi mededne ve mededna ve medettu ila medettunne. Halbuki medettu e, çekildiği zaman yani fiil çekildiği zaman e, emsiledeki tabi çekime göre emsiledeki çekimde mesela medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededine, medette, medettuma, medettu, medetti, medettuma, medettune, medettu, medet. En son medednadır. Eğer burada deseydi ki fi nahvi mededne ta medednaya kadar. İla mededna deseydi daha anlaşılır olurdu bizim için fi nahvi mededne ve mededne ve medettu ila medettunne. Evet. Demek ki bunlarda idgam mümteni'tir, imkansızdır, idgam olmaz. Madide bu. Mudarete ise ve yemdudna ve temdudna Madi, mudarete ise hepsinde idgam var sadece cem'i müenneslerde yok. Mesela yemuddu, yemuddani, yemuddune, temuddu, temuddani, yemdudna. Orada açıyoruz. Cem'i müenneste açıyoruz. Yine temuddu, temuddani, temuddune. Temuddine, temuddani, temdudne. Yine cem'i müenneste. Temdudne, emuddu, nemuddu. Bakın sadece cem'i müenneslerde. Mudara'te ise sadece cem'i müenneslerde idgam mümteniyedir. Diğerlerinde vaciptir. Evet. Ve işte diyor. Ve yemdudne ve temdudne. Mudara'te ise yemdudne temdudne. Yani cem'i müennesi gaibe bir de cem'i müennesi muhatebe. Mudara'te bu ikisi. Emirde ise ümdüdüne yine cem'i müennese muhatabe. Emirde ise sadece ümdüdüne bayanlarda yani bayanların ceminde. Nehide yine la temdüdüne bayanların ceminde. Evet. Mümtani olan yer burası. Şimdi geçiyoruz ve caizün. İdgamın caiz olduğu yer var bir de. Caiz yani ister yaparsın ister yapmazsın. Mesela şimdiye kadar vacibi okuduk. İdgamın vacip olduğu yer mümteni'i okuduk, imkansız olduğu yer. Şimdi de caiz olan yeri okuyacağız. Yani ister idgam yaparsın, ister idgamsız okursun fark etmez. Demek ki biri bizden sorarsa idgam kaç çeşit? Yani bu mudaaf fiillerde kaç çeşit idgam var? Diyeceğiz 3 çeşit var. Biri mümteni, imkansız olan yer var. Biri vacip, mecburi olan yer var. Biri de caiz, serbest olduğumuz yer var. İster idgam yaparız, ister idgam yapmayız. Ve caizün, caizdir nerede? Nerede? İza ne zaman ki dahale dahil olursa el cazimu cezmedici cezmedici bir harf mesela lem lemma alel fi'lil vahidi tekil fiilin üzerine dahil olursa alel fi'lil vahidi tekil fiil şimdi burada tekrar söyleyeyim daha evvel de yanlış hatırlamıyorsam söyledim buradaki tekil fiilden kasıt lafzen tekil olan mesela nensuru bu da tekil sayılır bu da fiili vahid mana ceme nensuru yani biz yardım ederiz. Ama sonunda elif nun yok. Bakın yansurani elif nun var. Veya yansuruna vav nun var. Veya yansurna cem'i müennes nun var. Ama ensurun ensuru bakın ikisinde de birisinin başında hemze var. Birisinin başında nun var. Mudaraat harfidir yani onlar. Nihayetinde onlar mudaraat. Mesela ye, yensuru. Nasıl ya mudaraat harfi ise nun da mudaraat harfidir. Nensuru, yensuru, nensuru. Orada lafzı bir ceme veya lafzı bir tesniye alameti yok. Buna dikkatinizi çekin. Bunu iyice anlayın, karıştırmayın. Yani mesela burada diyor ya alel fi'lil vahidi. Tekil fiilin üzerine diyor. Tekil fiil yani. Vahid tek, müfred fiil. Ha burada tek fiil derken lafzen onu kastediyor. Yoksa mana olarak değil. Mana olarak bakarsanız nensuru nefsi mütekellimi me'al gayr. Bakın nensuru biz yardım ederiz. Orada cem'tir. Mana olarak cem ama lafız olarak tekildir. Çünkü ne sonunda elif nun var, ne vav nun var, ne de cem. Ama bak yansurune cem'dir. Tansurune cem'dir. Yansurani tesniyedir. Tansurani tesniyedir. Yansurne cem' tansurne cem' arkalarında alamet var. Ama nensuru da yok. Yansuru, tansuru, nensuru veya e, ensuru tensuru, yansur bunlar vahid sayılıyorlar. Hatta tansurine dikkat edin. Tansurine mana vahid ama lafız dikkat edersen i'rab alameti var. Ona da dikkat edin. Yani burada vahid derken yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Bunlar kastediliyor. Yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Evet. Şimdi okuyoruz fe in kana meksurel ayni demek ki fiili vahidin başına cezmedici gelirse hem idgam caiz hem fekül idgam caiz. Yani hem idgam caiz hem idgamsız. İdgamı açmak da caiz. Fe in eğer kana meksurel ayni. Aynül fiili meksur olursa. Bakın. Aynül fiili meksur olursa Yani ke yefirre. Mesela yefirru gibi. Ke yefirru yefirru gibi. Şimdi yefirru'nun aslı yefrirudur. Dikkat edin. Yefriru. Nereden biliyoruz yefrirudur? Yefriru olmazsaydı yefirru demezdik. Yefriru. İdgam yapmak için birinci ra'nın harekesine bakıyoruz. Birinci ra'yı ya harekesini atacağız ya makabline vereceğiz. Eğer makabli sakin ise hatırlayın. Makabli sakin ise ne yapıyorduk? Makabline veriyorduk. İşte yefriru fa sakin. Ra'nın harekesini makabline veriyoruz. ru oluyor. İdgam yapıyoruz. ru oluyor. Demek ki bunun kökü yefriru. Ha. Eğer fa e, aynül fe fein kana meksurel ayni ayni meksur ise yani aynül fe'li kesreli ise ke yefirru yefirru gibi ev meftuhan veya fethali ise ke ya'adde ya'adde gibi veya ya'addu gibi e, ne oluyor? Ya'adde mesela ya'addedudur kökü. Ya'dadu. Dikkat edin. Ya'dadu. Dalın harekesini makabline veriyoruz. Çünkü makabli sakin ya'addu oluyor. İdgam yapıyoruz ya'addu oluyor. Peki burada ne olacak? Yani aynül feil kesreli ise veya fathalı ise fetekulu o zaman dersin lem yefirre, lem yefirri, lem yefrir. Üç şekilde okuyabilirsin. Ya lem yefirre idgamlı şekilde sonu meftuh. Bakın lem yefirre. Ya lem yefirri okuyacaksın ya da lem yefrir okuyacaksın. Lem yefrir idgamı açıp cezmi yapacağız sonun lem yefrir okuyacaksın. Unutmayın. Aynül fiil kesreli veya fethali olursa üç şekil okumak caiz. Lem yefirre, lem yefirri, lem yefrir. Veya lem ya'adda, lem ya'addi, lem ya'dad, lem ya'dad. Bi fethi lami, lamül fiilin fethasıyla yani son harfin fethasıyla ve kesriha kesresiyle işte okuduk ya. ya fetha ya kesre veyahut velem yefrir açarak idgamı açarak velem yefrir velem ya'det şeklinde okursun. Ferre kaçtı manasında firar diyoruz ya falan kes firar etti. Ferre yefirru kaçtı. Ferre kaçtı yefirru kaçar. Adda ısırdı. Bazen manalarını vermeyi unutuyorum. Gerçi önemli değil. Manalarını sözlükten de bakabilirsiniz. Bazen hatırladıkça manalarını söylüyorum. Ama önemli olan burada ka kanun, kural, kaide kalıpları öğrenmek. Önemli olan e, kuralları öğrenmek. Mana zaten her fiilin, her kelimenin manasını zamanla öğreneceksiniz inşallah. Sözlüklerden bakarak. Evet. Yefirru kaçtı manasında, kaçıyor manasında. Yaaddu ısırıyor manasındadır. Adda yaaddu. Demek ki aynı fiil kesreli veya fethali olunca üç şekil okuyabiliyoruz. Cezm harfi geldiği zaman tabii ya sonunu fethali yapıyoruz ya kesreli yapıyoruz yani lamül fiili veyahut idgamı açıp cezmli okuyoruz. Yani lem yefirre, lem yefirri, lem yefrir üç şekilde lem ya'adde, lem ya'addi, lem ya'det üç şekilde okuyoruz. Bifekil idgam yani lem ya'det ve lem yefrir bifek, fek açmak. Bifekil idgam, idgamı açarak da okumak caiz. Bifekil idgami bu manada. Ve hakeza yine bunun gibidir. Hükmü lem yakşairre. Mesela yakşairre mesela mudaaf değil bakın yakşairre mudaaf değil ama bunlara benzediği için yani mudaafa benzediği için mudaafa benzediği için ve kesreli olduğu için bakın yakşairre lem yakşairre lem yakşairri lem yakşarir üç şekilde okuyoruz lem yakşairre lem yakşairri lem yakşarir bu da mudaafa benziyor benzediği için aynı şekilde mesela lem yahmerre lem yahmerre, lem yahmerri, lem yahmerir. Açarak da okuyabiliyoruz. Lem yahmerir. Ve lem yahmarre, lem yahmarri, lem yahmarir. Açarak da okuyabiliyoruz. Bu böyle. Ve in kanel aynu madmumen. Peki aynul fiil dammeli olursa ne olur? Ve in kanel aynu madmumen. Aynul fiil dammeli olursa feyecuzu. O zaman caiz olur. El harekatu selasu. Üç harekede hem üç hareke hem idgamı açmak. Dört şekil okumak caiz olur. Üç hareke artı idgamsız dört şekil oluyor. Feyecuzul harekatu harekeler esselasu. Her üç hareke de caiz oluyor. Me'al idgami idgamla beraber yani idgam yaptığın zaman üç hareke ve fekkihi ve fekkül idgam da caiz. Me'al idgami ve fekkihi. Hem idgam hem idgamsız. İdgamsız da yapmak caiz. Fetekulu o zaman dersin. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Bakın üç şekil. Aynul feil dammeli olunca çünkü yemdudu Kökü yemdududur. Onun için yemuddu okuyoruz. Bakın yemdudu dalın harekesini makamına verdik. Lem yemuddu şey yemuddu oldu. İdgam yaptık yemuddu oldu. Ha, aynül fiil dammeli olunca lem başına gelince lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Hem üç hareke hem de idgamsız lem yemudud. Üçü de caiz. Bir harekati dali. Dalın her üç harekesiyle. Harekat yani harekeler. En az üç olur. Cem çünkü cem'en en azı üç ya burada hareke, harekat olmuş. Hareke yani hareket Hareke, harekat, harekeler. Harekeler. Cem'in en azı üçtür. Eğer üçten altı olsa zaten tesniye olur. Tesniyeden aşağı olsa tekil olur. Harekat denildiği zaman yani en az üç hareket. İşte burada üç hareket de caiz. Bir harekati dali, dalın üç harekesiyle de velem yemdüt id, e, açmak, idgamı açmak da oluyor. Velem yemdüt ve hakaza hükmül emri. Emrin hükmü de aynı. Bunların emri mesela. Fetekulu mesela dersin firre fir firre firri ifrir. Bakın. Firre firri ifrir. Tefirrudan yapıyoruz emir. Ta'yı atıyoruz. Ya firre ya firri okuyacağız veya ifrir şeklinde okuyacağız. İfrir yani idrib gibi. İdgamsız okuduğumuzda mecbur başına hemze-i vasıl getiriyoruz. İdgamlı okuduğumuzda ise zaten hemze-i vasıla gerek yok. Ya firre çünkü tefirrudan yapılıyor ya idgamlı. Tefirrudan yapılıyor ama idgamsız Tefrirudan yapılıyor. Tefriru ta'yı atıyoruz. Hemze-i vasıl getiriyoruz. Aynen idrib gibi. Demek ki firre firri adde addi bu idgamlı adde addi emir tabi. Firre yani kaç veya firri kaç. Adde ısır veya addi ısır. iki şey. Bir kesri lami hem lamül fiilin kesresiyle ve fethiye hem de fethasıyla. Vefrir. Bu da hemze-i vasıl gelmiş. Vefrir yani ifrir. Firar et, ifrir. Kaç ve i'adet. İ'dat, ısır. Meddenin de öyle müdde, temuddudan yapılıyor emir. Temuddutaya artık müdde kaldı. Müdde, müddi, muddu. Her üç şekilde okunur. Bu tekil yani ha. Müdde, müddi, muddu bir harekati dali dalın her üç harekesiyle ve umdud. Bakın idgamsız da umdud, unsur gibi yani. Ve umdud. Tabi vav gelince o hemze-i vasıl okunmuyor. Vemdud diye okuyoruz. Ve tekulu fi ismil faili. Bu gitti şimdi ismi faile geliyoruz. İsmi fail nasıl olur? Yani mudaafın ismi faili nasıl olur? Mudaafın ismi faili maddün. Yine idgam vacip. Niye? Çünkü madidün. Biz dedik idgamın vacip olabilmesi için ne lazım? İkinci dalın hareketsiz ol, şey harekeli olması lazım. İkinci dalın madidün. İkinci dal harekeli. Onun için maddün. Birinci dalın harekesini atıyor. Maddün oluyor idgam ediyoruz maddün. Madidün yani çeken maddün tabi onun idgamlı hali. Çekimi maddün, maddani, maddune, maddetun, maddetani, maddatun. Bakın maddun, maddani, ma aynı nasirun, nasirani, nasirune, nasiretun, nasiretani, nasiretun. Tabi kökü madidun, madidani, madidune, madidetun, madidetani, madidatun. Ve mevaddun da ve mevadidun, nevasirun gibi. Bakın nevasiru, mevadidu. Mevadidu tabi idgam yapılıyor ve mevaddu oluyor, mükesser yani. Vel mef'ulu ismi mef'ul minhu yani bu mudaaftan ismi mef'ul memdudun. Aynen mansurun gibi. Yani idgam falan yok. İsmi mef'ulda dikkat edin idgam yok. Vel mef'ulu minhu ismi mef'ul memdudun ke mansurin. Mansur gibi. Memdudun, memdudani, memdudune, memdudetun, memdudetani, memdudatun o şekil çekiliyor. Şimdi ibareyi okuyorum. Dersimiz yeter olsun. <clears throat> ve mumtani'un fi nahvi mededna ve mededna ve mededtu إلى مددتنا ويمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا وجائز إذا دخل الجازم على الفعل الواحد فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحا كيعد فتقول لم يفر ولم يعد بفتح اللام وكسرها ولم يفرير ولم يعدد بفك الإدغام وهكذا حكم لم يقشعر ولم يحمر ولم يحمار وإن كان العين مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإدغام وفكه فتقول لم يمد بحركات الضال ولم يمدد وهكذا حكم الأمر فتقول فر وعد بكسر اللام وفتحها وفرير وعدت ومد بحركات الضال وامدد, وامدد وتقول في اسم الفاعل ماد مادان مادون مادة مادتان مادات ومواد والمفعول منه ممدود كمنصورين